Jean-Claude Iriart, joan den ostiralean izan zen beraz, baionako besten eh, inguruko eh, bilkura hori, eh, ez da beraz aurtengo udan bederen baionako pestarik izanen hori segur da? Ha, ah, hori nik ez dakit ofizialki mementoan, eh? zenta mm gehiengoak ber hori batzen duzu bilkura bat hori da besten uh, batzordea, eh? Bai. ekstra municipala, nun biltzen diren autetxeak alde batetik eta gero ala usta, usta lehen ordezkariak, peinakoak eta bar. Mhm. Eta hor, eh, Be, hau zapaisak nahi izan du orde hori bildu ikusteko zer ziren batzuta besten eh, posturak, hola, mana mhm. hor ez da konklusurik izan eta eta gero erriko itxek beharko du deliberatu, en fet, eh, e, eginen e, e, diren ala ez. Mm -hmm. Ez tokik guzietan agertzen baita erabaki hartua balitz bezala? Uh, de ba, mena ba, ez dut nik ikusi onore uh, mm -hmm. ez dut ikusi nik uh, erabaki ofizialik mementoana. Fen, enetako azteko ez dut dudarik egiten bertinera anulatu, hori mm -hmm. nik hori dut eh, azpimarratu bilkura horretan. Uh, eta, eta nekezela ere ikus, behiz best, mm, gibelatzia ere, eh? zenta, zenta niok uh, baitu ezagutzen zer izango diren hor balintza sanitarioak, eh? mm diren aste hilabeite, e, eta, eta orduan ala, netako aski argizan asteko berzela hori beste molde batez ikusi, eta, eta berko dugula ere konfinamendatik ateratu ikusteko ere nola nola berriz gizartea martxan ezartzen den, eta ze, ze baldintza sanitorekin, mhm. eta eta mm, iduritzen zautok beharko dugula mm, baita politika kulturarak, baita mm, besta programazioa, beharko dugu erreko etxeak, beharkoela berriz eh, be, baldintza berri horien araberako programa bat egin, eta eh, ez alderantziz. Eh? Zertzioten uh, eh, uh, ostalerrek, horroa? Ba, Bongi, hor azteko batzorde horretan, bo nik ez dut, eh, neok ez du defenditu postura bat, non berzilera baita espada besteak uh, mantendu, zenta mm. bo hori argi baitzen, mm eta bo baziren uh, nola egan, ikus molde desberdinak ikusteko berzileren gibelatu ala ezko. Mm -hmm. Bat ez ere hori da? Bai, hor, baziren abisu desberdinak, baina oroak gehienek ikusten, onzat hartzen zuten azteko berzilera, berzilera Aurtengo, aurtengo bestek berzide da hor uh, ustailakoak beden anulatu. Bai, jendea kontziente dala ere hortaz, eh, ez da aipatu konpentsazio bat edo zerbait izanen den ostalarien eh, galtzeak laguntzeko momentuz ez da deus aipatzen? Ez, hori ez da batzordearen gain ere, mhm. eta bestalde, uh, bizan dena, besten anulatzearen ondorio latzena, ostalerek dutera gehienik pagatuko, eh? zenta ba, bana horre baziren, eh? ozta lehen hor dezkariak, mene, o, egan egoera urertzen dute, hala? Bai. Eta jo jo beharko da, ba, pentsatu pentsatutu hor beharko dira ikusi, bo jadanik badira ere laguntza batzu uh, ekerkiak direnak, uh, ez erriko etxaren aldetik, managiago erri elkarguaren aldetik eta mana juridikuki ez da nekeda egiko etxe baten dako, eh? alako laguntza imaitia zuzenian, eh? aktore ekonomikoek. Mm Hala, mena, eh, pentsatzen dut hor beharko direra pista batzu ikertu eta ikusi mm, bestalde, hala, beste instituzioek, baita errealkargoa, baita, baita kitanea berriko instituzioak, ea, ikusi zeire zelaguntza mota ikertzen duten, ea baten ez posibilitate bat, beste zerbaiten gehiago izaiteko. Me, mm. bon, hori, jenen eduriko, behar dira bi gauzak deskonetatu, eh? debatitik mm. eh, beste negitia eh, guai uh, izagutzen, eh, izagutuko ditugu nego kontestu berri horretan hori ezin da, hori, eta, mm. eta, eta beste alde beharko da konduan hartu, ja, eta komertxanten aletik, baten ez... Hmm. zerbaiten egiteko posibilitatea Bai. Zenta ondotik batzordea da nola E, ez du batzordeak erabakitzen ea bai. nola hala, erriko etxek du egiten. Hori batzorde hori biltzen da behala programazioari buruz, ikusteko gauzak zertan diren, idei behi batzuen emaiteko eta bar. Eh? Nonk, guai mm -hmm. uh, mm, behiko etxek beharko du, uh, du ofizialki jakinarazi arazi, eh? zer... Uh, Erabakia. Zer erabakia hartzen duena, eh, bon, nik ez dut dudan ez hartzen eh, bestalik ez dela izanen eh, ustailan, ursailan bezala. Eh? Mm bon, ondotik eh, adostuko duten beste zerbaiten programatzia ondoko aste eta hilabetetan ez dakit. Mhm, gauza bako txabere aldian. Ados, be, Jean-Claude Milesker, gure galderei erantzunik, eta beste aldi bat arte. Bai, Milesker, kusartio bai.